Kur'an-ı Kerim ve Meali Tilavet Bünyamin Topçuoğlu Meali seslendiren Hayri Küçükdeniz On dokuzuncu cüz Euzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيراً يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ وكفى بربك هاديا ونصيرا وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلاً ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلاً ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميراً وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيراً وكلا ضربنا له الامثال وكلا تبرنا تتبيرا ولقد اتوا على القريه التي امطرت مطر السوء افلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا إِن كَادَ لَيُضِلُّنَا عَن آلِهَتِنَا لَوْلَا أَن صَبَرْنَا عَلَيْهَا وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلاً ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيراً وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهوراً لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفوراً ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيراً فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج واجعل بينهما برزخا وحجرا محجوراً وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيراً وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وكفى به بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات والارض وما بينهما في سته ايام ثم استوى على العرش الرحمن فاسال به خبيرا واذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا Bu ayette tilavet secdesi vardır.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 diyorlar. Gerçek şu ki, onlar içlerinde derin bir kibir duygusu besliyor, azgınlıkta sınır tanımıyorlar. Melekleri görecekleri gün, işte o zaman günahlara boğulmuş olanlar için hiçbir iyi haber olmayacak ve onlar meleklere her şeyden mahrum olduk diyecekler. Onların yaptığı her işi ele almış ve onu savrulup giden toz toprak haline getirmiş olacağız. O gün cennetliklere kalınacak yerlerin en iyisi dinlenme yerlerinin en güzeli bahşedilmiş olacaktır. O gün semayı örten bulutlar, perdeler açılacak, melekler peş peşe indirilecek. İşte o gün gerçek egemenlik Rahman'ındır ve o gün inkarcılar için çok zor bir gün olacaktır. O gün dünyadayken haktan sapmış kişi ellerini ısırarak şöyle diyecek. Keşke peygamberle birlikte aynı yolda olsaydım. Eyvah! Keşke falancayı kendime dost edinmeseydim. Meğer bana uyarıcı mesaj geldikten sonra o dost bildiğim kişi bu mesajdan beni saptırmış. İşte şeytan insanı böyle çaresizlik içinde yapayalnız bırakır. Resul, Rabbim, kavmim bu Kur'an'a büsbütün ilgisiz kaldılar dedi. İşte bunun gibi her peygambere karşı günaha batmış kimseler içinden bir düşman çıkardık. Ama yol gösterici ve yardımcı olarak Rabbin yeterlidir. İnkarcılar, Kur'an ona bütünüyle bir defada indirilseydi ya, diyorlar. Oysa biz onu senin kalbine iyice yerleştirmek için böyle yaptık ve onu uygun aralıklarla parça parça gönderdik. Onlar ne zaman bir talep ileri sürseler, biz sana mutlaka kesin gerçeği ve en güzel açıklamayı bildiririz.'' Yüzüstü cehenneme sürülecek olanlar, evet işte onların yerleri en kötü yer, yolları da en yanlış yoldur. Gerçek şu ki biz Musa'ya da kitap vermiş, kardeşi Harun'u onun yanında yardımcı tayin etmiştik. Onlara ayetlerimizi yalan sayan topluluğun yanına gidin dedik.'' Ama sonunda o söz dinlemeyen topluluğu yıkıp yok ettik. Peygamberleri yalancı saymaları üzerine Nuh kavmini de sulara gömdük ve böylece onları insanlık için bir ibret yaptık. Biz zalimler için çok acı bir azap hazırladık. Adı, Semud'u, Res halkını, bunlar arasında daha birçok nesli de cezalandırdık. Oysa her birine ibretli örnekler vermiştik. Nihayet hepsini kırıp geçirdik. Bunlar felaket yağmuruna tutulmuş olan o beldeye gitmişlerdi. Peki oraları görmüyorlar mıydı? Hayır, hayır. Bunlar öldükten sonra yeniden dirilmek diye bir şeyi beklemiyorlar. Onlar ne zaman seni görseler, bu mu Allah'ın Resul olarak gönderdiği adam diyerek mutlaka seninle alay ederler. Eğer ilahlarımıza kararlılıkla bağlı kalmasaydık, neredeyse bizi onlardan koparacaktı derler. Ama azabı gördüklerinde yolunu büsbütün şaşırmışların kimler olduğunu anlayacaklar. Bayağı arzularını ilahlaştıran kişiyi gördün mü? Şimdi sen bu adamı da doğru yola getirmekle yükümlü olabilir misin? Yoksa sen onların büyük çoğunluğunun gerçekten senin davetine kulak verdiklerini yahut doğru dürüst düşündüklerini mi sanıyorsun?'' Aksine onlar başka değil, bir hayvan sürüsü gibidirler. Hatta tuttukları yol bakımından daha da sapkındırlar. Rabbinin gölgeyi nasıl uzattığını görmedin mi? Eğer dileseydi, onu elbet hareketsiz de kılardı. Sonra güneşi gölgeye yol gösterici kılmışızdır. Sonra da onu yavaş yavaş kendimize çekmekteyiz. Sizin için geceyi bir örtü, uykuyu dinlenme hali kılan, gündüz vaktini ise bir diriliş ortamı yapan O'dur. Rüzgarları rahmetinin önünde müjdeci olarak gönderen O'dur. Gökten de tertemiz su indirdik ki, onunla ölü toprağı canlandıralım.'' ve hayvanıyla, insanıyla yarattığımız nice varlıkları suya kavuşturalım. Gerçek şu ki biz bütün bunları insanlar doğru dürüst düşünüp ders çıkarsınlar diye kendilerine tekrar tekrar anlatmışızdır. Buna rağmen insanların çoğu nankörlükte direnip durmuşlardır.'' Eğer isteseydik her yerleşik topluluğa bir uyarıcı gönderirdik. Öyleyse artık inkarcılara boyun eğme. Bu Kur'an'la onlara karşı bütün gücünle mücadeleni sürdür. Biri tatlı ve susuzluğu giderici, diğeri tuzlu ve acı olan iki denizi karışacak şekilde salı veren ve ikisi arasına bir engel, aşılmaz bir perde koyan O'dur. İnsan türünü sudan yaratıp, onların arasında soy ve sıhriyet bağı kuran da O'dur. Rabbin üstün kudret sahibidir. Ama onlar Allah'ı bırakıp kendilerine ne faydası ne de zararı dokunan şeylere kulluk ediyorlar.'' Zaten inkarcı kişi Rabbine karşı inkarcıya arka çıkar. Biz seni sadece bir müjdeci ve uyarıcı olarak gönderdik. De ki, bu görevimden dolayı dileyenin Rabbine giden bir yol izlemesi dışında sizden bir karşılık istemiyorum. Asla ölmeyecek olan o diri varlığa Allah'a dayanıp güven ve O'na hamd ederek yüceliğini dile getir. Kullarının günahlarından haberdar olma konusunda O kendi kendine yeterlidir. Gökleri, yeri ve bu ikisi arasında bulunanları altı günde yaratan, sonra arşa istiva eden O'dur. O Rahmandır, O'nu bilen birine.'' yine kendisine sor. Onlara Rahman'a secde edin denildiğinde Rahman da neymiş? Biz senin istediğin şeye secde eder miyiz? derler ve bu istek onları haktan daha da uzaklaştırır. Gökte yıldız kümeleri oluşturan, yine orada bir ışık kaynağı ve aydınlatan bir ay yaratan Allah mübarektir, cömerttir. Düşünüp ibret almak ve şükretmek isteyenler için gece ile gündüzü birbiri ardına getiren de O'dur. Rahman'ın has kulları yeryüzünde vakarla yürüyen, cahiller onlara laf attığı zaman selam deyip geçen kullardır. Gecelerini Rablerine secde ederek huzurunda durarak geçirirler. Ey Rabbimiz derler, bizi cehennem azabından uzak tut. Çünkü onun azabı bitip tükenme bilmez. O cehennem ne kötü bir yerleşme ve kalma yeridir. Yine o iyi kullar, harcama yaptıkları zaman ne saçıp savururlar ne de cimrilik ederler. Harcamaları bu ikisi arasında makul bir dengeye göre olur. Onlar Allah ile birlikte başka bir ilaha tapmazlar. Haksız yere Allah'ın dokunulmaz kıldığı insan hayatına kıymazlar, zina etmezler.'' Zira bilirler ki bunları işleyen kimse cezasını bulacak. Kıyamet gününde ona azabı kat kat verilecek ve alçaltılmış olarak o azap içinde ebedi kalacaktır. Ancak tövbe edip inanarak erdemli işler yapanın durumu başkadır. Allah böylelerinin kötü hallerini iyiye çevirecektir. Allah çok bağışlayıcı, çok merhametlidir. Evet, kim tövbe edip erdemli davranırsa, bu durumda gerektiği şekilde Allah'a yönelmiş olur. Yine anılan o iyi kullar, asılsız şeylere şahitlik etmezler. Boş ve manasız davranışlarla karşılaştıklarında, onurluca çekip giderler. Kendilerine Rablerinin ayetleri hatırlatıldığında, o ayetler karşısında körler ve sağırlar gibi bilinçsizce davranmazlar. Onlar, ''Ey Rabbimiz!'' derler. ''Bize mutluluk getirecek eşler ve çocuklar bahşet. Bizi günahtan sakınanlara öncü yap.'' İşte bunlar zorluklara katlanmalarının karşılığı olarak cennet konağı ile ödüllendirilecek, orada sağlık ve esenlik dilekleriyle karşılanacaklar. Orada sonsuzca yaşayacaklar. Ne güzel bir yerleşme ve kalma yeri. De ki, ey insanlar! Kulluğunuz ve niyazınız olmasa, Allah size ne diye değer versin? Ey inkarcılar! Siz onun dinini yalan saydığınız için bunun günahı artık yakanızı bırakmayacak. Şuara Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Ta, Sin, Mim Bunlar apaçık kitabın ayetleridir. İman etmiyorlar diye neredeyse kendini helak edeceksin. Biz istesek onlara gökten bir mucize indiririz de derhal ona boyun eğerler. Ne zaman Rahman'dan kendilerine yeni bir uyarı gelse, mutlaka bundan yüz çevirmektedirler. Hep yalanladılar. Fakat alay edip durdukları şeylere ait bilgiler yakında onlara gelecektir. Peki o inkarcılar yeryüzüne hiç bakmazlar mı? Orada her türden nice değerli bitkiler çıkarmışızdır. Şüphesiz bunlarda alınacak büyük bir ders vardır. Ama çoğu iman etmezler. Şüphesiz Rabbin, işte O, mutlak güçlüdür, engin merhamet sahibidir. Hani Rabbin Musa'ya şöyle seslenmişti. O zalimler topluluğuna, Firavun'un kavmine git. Onlar zulümden hala sakınmayacaklar mı? Musa, Rabbim, doğrusu beni yalancılıkla suçlamalarından korkuyorum. Göğsüm daralıyor, dilim dolaşıyor. Onun için bu elçilik görevini Harun'a yükle. Ayrıca ben onlar nezdinde suçluyum. Bu yüzden beni öldürmelerinden korkuyorum, dedi.'' Allah, hayır, asla böyle olmayacak buyurdu. Haydi ikiniz de mucizelerimizle gidin. Şüphesiz biz sizinle beraberiz, her şeyi işitmekteyiz. Firavun'a gidin ve deyin ki, gerçekten biz, İsrail oğullarını bizimle beraber göndermen için alemlerin Rabbinin elçisiyiz. Makamına vardıklarında Musa'ya Firavun şöyle dedi. Biz seni çocukken himayemize alıp büyütmedik mi? Hayatının nice yıllarını aramızda geçirmedin mi? Sonunda yapacağını yaptın. Sen nankörün birisin. Musa, ben dedi, o işi sonunun ölüme varacağını bilmeden yaptım. Sizden korkunca da, hemen aranızdan kaçtım. Sonra Rabbim bana doğru karar vermeyi öğretti ve beni peygamberlerden biri yaptı. O nimet diye başıma kalktığın şeye gelince, o da İsrail oğullarını kendine kul köle etmenden ibarettir. Firavun, alemlerin Rabbi de kimdir? diye sordu. Musa, eğer gerçeğe inanmaya yatkınlığınız varsa, bilin ki O, göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunan her şeyin Rabbidir, diye cevap verdi. Firavun, yanında bulunanlara, ne dediğini duydunuz değil mi? dedi. Musa, o sizin de Rabbiniz, geçmişteki atalarınızın da Rabbidir dedi. Firavun, size gönderilen bu elçiniz mutlaka aklını yitirmiş, dedi. Musa devamla şunu söyledi. Şayet aklınızı kullanırsanız anlarsınız ki o, doğunun, batının ve bu ikisi arasında bulunanların Rabbidir. Firavun, benden başkasını ilah edinirsen, yemin ederim ki seni zindanlarda süründürürüm, dedi.'' Musa, sana apaçık bir şey getirmiş olsam da mı? diye sordu. Firavun, doğru söyleyenlerden isen haydi getir onu diye karşılık verdi. Bunun üzerine Musa asasını atı verdi. Bir de ne görsünler? Asa düpedüz bir yılan olu vermiş. Sonra elini çıkardı.'' O da bakanlara beyaz ışık saçan bir şey oluvermiş. Firavun adamlarına şöyle dedi. Doğrusu bu çok bilgili bir sihirbaz. Yaptığı sihirle sizi yurdunuzdan çıkarmak istiyor. Buna karşı ne buyurursunuz? Dediler ki, onu ve kardeşini bir süre alıkoy ve sihirbaz toplamak üzere şehirlere adamlar gönder bütün bilgili sihirbazları sana getirsinler. Böylece sihirbazlar belli bir günün ilan edilmiş vaktinde bir araya getirildi. Halka siz de toplantıya gelmiyor musunuz denildi. Sihirbazlar üstün gelirlerse ki ümidimiz budur, herhalde onların yolundan gideriz. Sihirbazlar geldiklerinde Firavun'a eğer üstün gelen biz olursak, herhalde bize bir ödül vardır değil mi? dediler. Firavun, evet dedi. O takdirde gerçekten has adamlarımdan olacaksınız. Musa sihirbazlara, ne atacaksanız atın, dedi. Bunun üzerine iplerini, değneklerini yere attılar ve dediler ki, Firavun'un üstün gücü adına elbette üstün gelen biz olacağız. Sonra Musa da değneğini yere attı. Bir de ne görsünler? Onların düzmece nesnelerini yutu veriyor. Sihirbazlar derhal secdeye kapandılar. Alemlerin Rabbine, Musa ve Harun'un Rabbine iman ettik dediler. Firavun dedi ki, benim size izin vermemi beklemeden ona iman ediyorsunuz öyle mi? Anlaşılan o, size sihri öğreten üstadınızmış. Ama şimdi göreceksiniz. Andolsun ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlama kestireceğim, hepinizi astıracağım. Zararı yok dediler. Nasıl olsa biz Rabbimize dönüyoruz.'' ilk iman edenler olduğumuz için Rabbimizin hatalarımızı bağışlayacağını umuyoruz. Musa'ya, kullarımı geceliğin yola çıkar. Çünkü takip edileceksiniz diye vahyettik. Firavun da asker toplamak üzere şehirlere adamlar gönderdi. Adamlarına bunlar sayıları az, önemsiz bir topluluk. Fakat bize karşı nefretle doludurlar. Biz de kuşkusuz, tedbirli, tek vücut bir topluluğuz, dedi. Daha sonra onları, Firavun ve topluluğunu, bahçelerden, pınarlardan, hazinelerden ve değerli bir konumdan mahrum ettik. İşte böyle. Bu nimetleri onların yerine İsrail oğullarına verdik. Olaya gelince, Arkadan Firavun ve adamları gün doğarken onlara yetiştiler. İki topluluk birbirini görünce Musa'nın adamları işte yakalandık dediler. Musa, hayır, eminim ki Rabbim benimledir, bana bir çıkış yolu gösterecektir, dedi. Bunun üzerine Musa'ya, asan ile denize vur, diye vahyettik. Deniz derhal yarıldı. Her parça koca bir dağ gibi oldu. Ötekilerini de oraya getirdik. Musa ve beraberinde bulunanların hepsini kurtardıktan sonra ötekilerini suda boğduk. Şüphesiz bunda inandırıcı işaretler vardır. Ama çokları imana gelmiş değildir. Şüphesiz Rabbin işte o mutlak güçlüdür, engin merhamet sahibidir. Onlara İbrahim'in öyküsünü de anlat. Hani o babasına ve kavmine neye tapıyorsunuz diye sormuştu. Putlara tapıyoruz ve onlara tapmaya devam edeceğiz diye cevap verdiler. İbrahim, peki ama dedi, Yalvardığınızda onlar sizi işitiyorlar mı? Yahut size fayda veya zarar verebiliyorlar mı? Hayır, ama biz atalarımızı böyle yapar bulduk dediler. İbrahim dedi ki, iyi de sizin ve önceki atalarınızın neye taptığınızı hiç düşündünüz mü? İyi bilin ki, alemlerin Rabbi dışında taptıklarınız, benim düşmanımdır. O beni yaratan ve bana doğru yolu gösterendir. Beni yediren ve içirendir. Hastalandığım zaman bana şifa verendir. Canımı alacak olan, sonra beni yeniden diriltecek olandır. Hesap günü hatalarımı bağışlayacağını umduğum yine O'dur. Rabbim, bana hikmet ver.'' ve beni iyiler arasına kat. Arkadan gelecekler için de iyilikle anılmayı bana nasip eyle. Beni naim cennetine girenlerden eyle. Babamı da bağışla. Kuşkusuz o doğru yoldan sapanlardan oldu. İnsanların diriltileceği gün ve Allah'a temiz bir kalple gelenler dışında malın da çocukların da fayda vermeyeceği gün beni mahcup etme. O gün cennet takva sahiplerine yaklaştırılır. Cehennem de küfre sapmış olanlara açıkça gösterilir. Onlara Allah'ı bırakıp da taptıklarınız nerede? Size yardım edebiliyorlar veya kendilerini kurtarabiliyorlar mı? denilir.'' Artık onlar, o sapkınlar ve iblisin yandaşları toptan tepe taklak cehenneme atılırlar. Orada onlar birbirleriyle çekişerek şöyle derler. Vallahi biz sizi alemlerin Rabbi ile eşit tutarken gerçekten apaçık bir sapıklık içindeymişiz. Bizi ancak o günaha batmış olanlar saptırdı.'' Şimdi bizim ne şefaatçilerimiz var ne de samimi bir dostumuz. Ah keşke bizim için bir dönüş daha olsa da müminlerden olsak. İşte bu anlatılanlarda elbet alınacak büyük bir ders vardır. Ama çokları iman etmezler. Şüphesiz Rabbin, işte O, mutlak güç ve engin merhamet sahibidir. Nuh kavmi de peygamberleri yalancılıkla suçladılar. Kardeşleri Nuh onlara şöyle demişti. İnkardan sakınmayacak mısınız? Bakınız ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim. Artık Allah'a karşı gelmekten sakının.'' ve bana itaat edin. Bunun için sizden bir karşılık beklemiyorum. Benim ecrimi vermek yalnız alemlerin Rabbine aittir. Artık Allah'a isyandan sakının ve bana itaat edin. Şöyle cevap verdiler. Seni toplumun en aşağı kesiminin izlediğini göre göre sana iman eder miyiz? Nuh dedi ki, Onların vaktiyle ne yaptıklarını bilmem. Onların hesabı ancak Rabbime aittir. Düşünseydiniz bunu anlardınız. Ben iman etmiş kimseleri kovacak değilim. Ben sadece gerçekleri apaçık ortaya koyan bir uyarıcıyım. Ey Nuh! dediler. Bu işten vazgeçmezsen kesinlikle sen de taşlanacaksın.'' Nuh, Rabbim dedi, kavmim beni yalancılıkla suçluyor. Artık benimle onların arasındaki durumu sen hükmünle açıklığa kavuştur. Beni ve beraberimdeki müminleri kurtar. Bunun üzerine biz onu ve beraberindekileri o her şeyle dop dolu geminin içinde kurtardık. Sonra geri kalanları da sulara gömdük. Doğrusu anlayanlar için bu kıssada büyük bir ders vardır. Ama çokları iman etmezler. Şüphesiz Rabbin, işte O mutlak güçlüdür, engin merhamet sahibidir. Ad kavmi de peygamberleri yalancılıkla suçladılar. Kardeşleri Hud onlara şöyle demişti: Allah'a karşı gelmekten sakınmıyor musunuz? Ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim. Artık Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin. Bunun için sizden bir karşılık beklemiyorum. Benim ecrimi vermek yalnız alemlerin Rabbine aittir. Siz boş şeylerle uğraşarak her yüksek yere bir anıt mı dikersiniz? temelli kalacağınızı umarak mı büyük konaklar yaparsınız? Gücünüzü hep zalim zorbalar gibi mi kullanırsınız? Artık Allah'tan korkun ve bana itaat edin. Bildiğiniz şeyleri size veren, size sürüler, oğullar, bağlar, pınarlar ihsan eden Allah'a karşı gelmekten sakının. Doğrusu sizin hakkınızda, büyük bir günün azabından korkuyorum. Şöyle cevap verdiler. Sen öğüt versen de vermesen de bizce birdir. Bu öncekilerin tuttuğu yoldan başkası değildir. Bu yüzden azaba uğratılacak da değiliz. Böylece onu yalancılıkla suçladılar. Biz de onları helak ettik.'' Doğrusu bu anlatılanlarda büyük bir ibret vardır ama çokları inanmazlar. Şüphesiz Rabbin, işte O mutlak güç ve engin merhamet sahibidir. Semut kavmi de peygamberleri yalancılıkla suçladı. Kardeşleri Salih onlara şöyle demişti. Allah'a karşı gelmekten sakınmaz mısınız?'' Bakınız ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim. Artık Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin. Bunun için sizden bir karşılık beklemiyorum. Benim ecrimi vermek yalnız alemlerin Rabbine aittir. Siz burada bahçelerin, pınarların içinde, ekinlerin, meyveleri uç vermiş hurma ağaçlarının arasında güven içinde bırakılacağınızı ve dağlardan ustaca evler oyup yapmaya devam edebileceğinizi mi sanıyorsunuz? Artık Allah'tan korkun ve bana itaat edin. Yeryüzünde düzeni bozan ama düzeltmeye yanaşmayan aşırıların istediklerini yapmayın. Dediler ki, kuşkusuz sen kendisine büyü yapılmış birisin. Sen de yalnızca bizim gibi bir insansın. Eğer doğru sözlüysen, haydi bize bir mucize getir. Salih, işte mucize bu dişi devedir. Onun bir su içme hakkı vardır. Belli bir günün içme hakkı da sizindir. Sakın ona bir kötülük yapmayın.'' yoksa büyük bir günün azabı yakanıza yapışır, dedi. Buna rağmen onlar deveyi kestiler. Ama yaptıklarına pişman oldular. Çünkü onları azap yakaladı. Doğrusu bunda büyük bir ders vardır. Ama çokları iman etmezler. Şüphesiz Rabbin, işte O, mutlak güç ve engin merhamet sahibidir.'' Lut kavmi de peygamberleri yalancılıkla suçladı. Kardeşleri Lut onlara şöyle demişti. Allah'a karşı gelmekten sakınmaz mısınız? Bilin ki ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim. Artık Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin. Bunun için sizden bir karşılık beklemiyorum.'' Benim ecrimi vermek yalnız alemlerin Rabbine aittir. Rabbinizin sizler için yarattığı eşlerinizi bırakıp da insanlar arasından erkeklerle mi beraber oluyorsunuz? Doğrusu siz haddini aşan bir kavimsiniz. Ey Lut! dediler. Bu tutumundan vazgeçmezsen, iyi bil ki sen de kovulacaksın. Lut, doğrusu ben bu yaptığınızdan dolayı sizden nefret ediyorum dedi. Rabbim, beni ve ailemi bunların yapmakta olduklarının vebalinden kurtar diye dua etti. Bunun üzerine geride kalanlar arasındaki yaşlı kadın müstesna, onu ve bütün ailesini kurtardık. Sonra diğerlerini helak ettik.'' Üzerlerine de görülmemiş bir yağmur yağdırdık. Sonunda önceden uyarılmış olanların yağmuru korkunç oldu. Elbet bunda büyük bir ibret vardır. Fakat çokları iman etmezler. Şüphesiz Rabbin, işte O, mutlak güç ve engin merhamet sahibidir. Ey ki halkı da, peygamberleri yalancılıkla suçladı. Şuayb onlara şöyle demişti. Allah'a karşı gelmekten sakınmaz mısınız? Bakınız ben size gönderilmiş, güvenilir bir elçiyim. Artık Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin. Bunun için sizden bir karşılık beklemiyorum. Benim ecrimi vermek, yalnız alemlerin Rabbine aittir. Ölçüyü tam tutun, eksik verenlerden olmayın, doğru terazi ile tartın. İnsanların hakkı olan şeyleri kısmayın, bozgunculuk yaparak yeryüzünde karışıklık çıkarmayın. Sizi ve önceki nesilleri yaratana saygılı olun. Şöyle cevap verdiler.'' Sen gerçekten büyü yapılmış birisin. Sen de sadece bizim gibi bir beşersin. Biz senin kuşkusuz yalancılardan biri olduğuna inanıyoruz. Eğer doğru sözlüysen, haydi üstümüze gökten azap yağdır. Şuayb, yaptıklarınızı en iyi bilen Rabbimdir dedi. Onu yalancılıkla suçladılar.'' Derken gölge gününün azabı üzerlerine çöküverdi. O gerçekten büyük bir günün azabıydı. Doğrusu almak isteyenler için bunda büyük bir ders vardır. Ama çokları iman etmezler. Şüphesiz Rabbin, işte O mutlak güç ve engin merhamet sahibidir.'' Şüphesiz bu Kur'an, alemlerin Rabbi tarafından indirilmiştir. Onu senin kalbine uyarıcılardan olasın diye açık bir Arapça ile Ruhül Emin indirmiştir. O Kur'an şüphesiz öncekilerin kitaplarında da vardır. İsrail oğulları bilginlerinin bunu bilmesi onlar için bir delil değil midir?'' Kur'an'ı Arap olmayanlardan birine indirseydik de onu onlara okusaydı yine iman etmezlerdi. Onu inkarı günahkarların zihinlerine böyle soktuk. Onlar sonunda can yakıcı azabı görünceye kadar ona iman etmezler. O azap farkında olmadan kendilerine ansızın geliverir. Sonra bize yeni bir süre verilir mi acaba diyecekler. O halde şimdi gelsin diyerek azabımızın çabuklaşmasını mı istiyorlar? Ne dersin? Biz onları yıllarca nimetlerden faydalandırmışsak, sonra da kendilerine vaat edilen azap başlarına gelmişse, senelerce yararlandırıldıkları nimetler onlara ne fayda sağlamıştır? Kaldı ki biz öğüt vermek üzere uyarıcılar göndermeden hiçbir ülke halkını yok etmemişizdir. Biz zalim değiliz. Onu ilahi öğüdü şeytanlar indirmedi. Bu onların yapacağı iş değildir. Zaten buna güçleri de yetmez. Şüphesiz onlar, vahyi işitmekten kesinlikle uzak tutulmuşlardır. O halde sakın Allah ile birlikte başka ilaha kulluk edip yalvarma. Sonra cezaya çarptırılanlardan olursun. Yakın akrabanı da uyar. Sana uyan müminlere kol kanat ger. Şayet sana karşı gelirlerse de ki, ben sizin yaptıklarınızdan kesinlikle uzağım. Sen o mutlak güçlü ve engin merhamet sahibi olan, huzurunda durduğun ve secde edenler içinde halden hale girdiğin zaman seni gören Allah'a güvenip dayan. Her şeyi işiten, bilen O'dur.'' Şeytanların kime ineceğini size haber vereyim mi? Onlar günaha, iftiraya düşkün olan herkese inerler. Onlara kötülüğü telkin ederler. Bunlar şeytanlara kulak verirler. Çoğu da yalancıdır. Şairlere gelince, onlara da yoldan sapmışlar uyarlar. Onların her vadide, şaşkın şaşkın dolaştıklarını ve gerçekte yapmadıkları şeyleri söylediklerini görmez misin? Ancak iman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlar, Allah'ı çokça ananlar ve haksızlığa uğratıldıktan sonra kendilerini savunanlar başkadır. Haksızlık edenler, neye nasıl dönüşeceklerini, başlarına nelerin geleceğini yakında öğrenecekler. Neml Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Ta-Sin Bunlar Kur'an'ın gerçekleri açıklayan kitabın ayetleridir namazı kılan, zekatı veren ve ahirete kesin bir şekilde iman eden müminler için bir hidayet rehberi ve bir müjdedir. Ahirete inanmayanların yapıp ettiklerini şüphesiz kendilerine güzel göstermiş olduk. Bu yüzden şuursuzca eğlenip dururlar. İşte en ağır cezayı hak edenler bunlardır. Ahirette en çok ziyana uğrayacak olanlar da yine bunlardır. Şüphesiz ki bu Kur'an sana ilim ve hikmet sahibi Allah tarafından verilmektedir. Bir zamanlar Musa ailesine şu uzakta bir ateş bulunduğunu fark ettim.'' Size oradan bir haber ya da ısınmanız için ondan bir parça kor getireceğim demişti. Oraya geldiğinde ona şöyle seslenildi. Ateşin yanındaki ve çevresindekiler mübarek kılınmıştır. Alemlerin Rabbi olan Allah her türlü noksanlıktan uzaktır. Ey Musa! Şüphesiz ben mutlak galip ve hikmet sahibi olan Allah'ım. Asanı yere at. Musa atıp da onu yılan gibi kımıldanır görünce arkasına bakmadan dönüp kaçtı. Allah buyurdu ki: Ey Musa, korkma. Benim huzurumda peygamberler korkmaz. Ancak haksızlığa sapan korkar. O da işlediği bir kötülük yerine bir iyilik ederse, bilsin ki ben çok bağışlayıcıyım, çok merhametliyim. Şimdi elini koynuna sok da, kusursuz bembeyaz olarak çıksın. Dokuz mucize ile Firavun ve kavmine git. Çünkü onlar yoldan çıkmış bir kavim oldular. Mucizelerimiz onların gözleri önüne serilince, bu düpedüz bir sihirdir dediler. Mucizeleri açık ve kesin olarak görüp idrak ettikleri halde zulüm ve kibirlerinden ötürü onları inkar ettiler. Bozguncuların sonunun nice olduğuna bir bak. Şüphesiz biz Davud'a ve Süleyman'a da bir ilim verdik. Bizi mümin kullarının birçoğundan üstün kılan Allah'a hamdolsun dediler. Süleyman Davud'un yerine geçti. Dedi ki: Ey insanlar, bize kuş dili öğretildi ve bize her şeyden gerektiği kadar verildi. Doğrusu bu apaçık bir lütuftur. Bir zaman cinlerden insanlardan ve kuşlardan oluşan orduları, Süleyman'ın emrinde toplanmış, birlikte sevk ve idare ediliyordu. Nihayet Karınca Vadisi'ne geldiklerinde bir karınca şöyle dedi. Ey karıncalar! Yuvalarınıza girin. Aman Süleyman ve ordusu farkına varmadan sizi ezmesin. Onun bu sözünden dolayı Süleyman neşeyle gülümsedi ve ''Ey Rabbim'' dedi. ''Gerek bana, gerekse anne babama verdiğin nimete şükretmeye ve hoşnut olacağın iyi işler yapmaya beni muvaffak kıl. Rahmetinle beni iyi kullarının arasına kat.'' Süleyman kuşları gözden geçirdi ve hüdhüdü niçin göremiyorum yoksa kayıplara mı karıştı? diye sordu. Ya bana açık bir gerekçe getirir veya onu şiddetle cezalandırırım ya da onu boğazlarım. Çok geçmeden Hüt Hüt gelip dedi ki, ben senin bilmediğin bir şeyi öğrendim. Sebe halkından sana kesin bir bilgi getirdim.'' Onları bir kadın hükümdarın yönettiğini gördüm. Kendisine her imkan verilmiş. Bir de muhteşem tahtı var. Ancak onun ve halkının Allah'ı bırakıp güneşe secde ettiklerini de gördüm. Şeytan onlara yaptıklarını güzel göstermiş, böylece onları yoldan alıkoymuş. Bu yüzden doğru yolu bulamıyorlar. Şeytan bunu göklerde ve yerde gizli olanı açığa çıkaran, gizlediğinizi ve açıkladığınızı bilen Allah'a secde etmesinler diye yapmış. Oysa büyük arşın sahibi olan Allah'tan başka ilah yoktur. Süleyman da, doğru mu söylüyorsun yoksa yalancılardan biri misin göreceğiz. Şu mektubumu götür, önlerine bırak.'' Sonra onların yanından çekil de ne sonuca varacaklarına bak. Sebe melikesi adamlarına şöyle dedi. Beyler, bana çok önemli bir mektup gönderilmiş. Mektup Süleyman'dan gelmekte. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlamaktadır. Bana üstünlük taslamayın, gelip bana teslim olun denilmektedir.'' Kraliçe şöyle dedi. Efendiler, içinde bulunduğum durum hakkında bana görüşünüzü açıklayın. Sizin görüşünüzü almadan asla bir işe kesin karar vermem. Şu cevabı verdiler. Biz güçlüyüz, zorlu savaşçılarız. Yine de yetki senindir. Artık ne buyuracağını sen düşün.'' Kraliçe şöyle dedi. Krallar bir ülkeye girdiler mi, oranın altını üstüne getirirler ve halkının ulularını aşağılanmış duruma düşürürler. Bunlar da öyle yapacaklardır. Ben bunlara bir hediye göndereceğim. Sonra bakacağım elçiler ne ile dönecekler. Elçiler Süleyman'a geldiğinde o şöyle dedi. Siz bana mal yardımı mı yapıyorsunuz? Allah'ın bana verdiği, size verdiğinden daha değerlidir. Hayır, hayır. Bu hediyenizle ancak sizin gibiler sevinir. Ey elçi! Onlara dön. İyi bilsinler ki, asla karşı koyamayacakları ordularla üzerlerine gelir, muhakkak surette onları yenilmiş ve küçük düşürülmüş olarak oradan çıkarırız. Danışmanlarına dönerek, Beyler, onlar boyun eğerek bana gelmeden önce, hanginiz o kraliçenin tahtını bana getirebilirsiniz? diye sordu. Cinlerden bir ifrit, sen makamından kalkmadan önce ben onu sana getiririm. Gerçekten bu işe gücüm yeter ben güvenilir biriyim dedi. Bu konuya dair kitaptan bir bilgisi olan ise, ben onu sen göz açıp kapayıncaya kadar getiririm diye cevap verdi. Süleyman tahtı yanı başına yerleşmiş olarak görünce şöyle dedi. Bu şükür mü yoksa nankörlük mü edeceğim diye beni sınayan Rabbimin bir lütfudur. Şükreden ancak kendisi için şükretmiş olur. Nankörlük edene gelince, o bilsin ki Rabbimin hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Kerem sahibidir. Onun tahtını tanıyamayacağı bir hale getirin. Bakalım gerçeği anlayacak mı, yoksa anlamayanlardan mı olacak? dedi. Kraliçe geldiğinde, senin tahtın da böyle mi diye soruldu. Tıpkı o, dedi ve ekledi. Biz bundan önce hakkınızda bilgi sahibi olmuş ve çağrınıza boyun eğmiştik. Onu daha önce Allah'tan başka taptığı şeyler saptırmıştı. Çünkü o inkarcı bir kavimdendi. Ona köşke gir denildi. Kraliçe salonu görünce onu oraya toplanmış susandı ve eteğini topladı. Süleyman, bu billurdan yapılmış bir köşkün şeffaf zeminidir diye uyardı. Kraliçe, Rabbim ben gerçekten kendime zulmetmişim. Artık Süleyman'la beraber alemlerin Rabbi olan Allah'a teslim oldum, dedi. Semud kavmine, Allah'a kulluk edin demesi için, kardeşleri Salih'i gönderdik. Ama hemen birbiriyle çekişen iki grup oluverdiler. Salih, ey kavmim dedi, iyilik dururken niçin kötülüğe koşuyorsunuz? Size merhamet edilmesi için Allah'tan bağışlanmayı dileseniz olmaz mı? Şöyle cevap verdiler. Sen ve beraberindekiler bize uğursuz geldiniz. Salih, başınıza gelenler Allah katındandır. Doğrusu siz imtihana çekilen bir topluluksunuz dedi. O şehirde dokuz elebaşı vardı. Bunlar yeryüzünde bozgunculuk yapıyor, iyileştirme ve düzeltme cihetine gitmiyorlardı. Allah'a and içerek aralarında şöyle konuştular. Gece baskınıyla onu ve ailesini öldürelim. Sonra velisine, biz Salih ailesinin öldürülmesi sırasında orada değildik gerçekten doğru söylüyoruz diyelim. Onlar böyle bir tuzak kurdular. Biz de kendileri farkında olmadan bir plan kurduk. Bak işte tuzaklarının sonu ne oldu? Onları da kavimlerini de nasıl toptan helak ettik? İşte haksızlıkları yüzünden çökmüş evleri.'' Anlayan bir kavim için elbette bunda ibret vardır. İman edip Allah'a karşı gelmekten sakınanları ise o felaketten kurtardık. Lut'u da hatırla. O kavmine göz göre göre hala o hayasızlığı yapacak mısınız? Gerçekten siz kadınları bırakıp da şehvetle erkeklere mi yöneliyorsunuz? Doğrusu siz değerleri bilmeyen bir topluluksunuz demişti. Kur'an-ı Kerim ve Meali Tilavet Bünyamin Topçuoğlu Meali seslendiren Hayri Küçükdeniz